faz, que a gente não faz aquele amor gostoso. Com gosto de quero é mais. Quando eu lembro do teu beijo, aumenta mais o desejo. Teu corpo junto ao meu, só quero o que me prometeu. Umas seis horas eu vou te buscar Levar pro cinema e depois pra jantar Tudo do melhor, só pra poder te impressionar Depois vai ter motel Te levo até o céu Bagunça no quarto, puxa o seu cabelo Princesa vai provar do meu Eu sei que você gosta Aceita minha proposta Sim ou não, o que vai ser? Mais uma vez te enlouquecer. Eu sei que você gosta, aceita minha proposta. licença pra chegar, desculpa a intromissão. Eu tava no canto analisando a sua feição. Quando Deus te desenhou, tenho certeza caprichou na perfeição. Te ofereço uma rosa e um drink do bom. Um chocolate pra adoçar a cor do seu batom. Se der certo, vai ser muito bom. Mas se não der, foi mó só só te mostrar meu som. Pra de verdade te mostrar meus Um verde, um violão, eu compondo a canção Sol se pondo e nós carburando a vela De coração, baby, você tem um dom Toda errada e Patrícia na hora certa fecha que é só em cheio o meu coração. Ilusório, satisfatório, sei que tá bom. Uma dose de drink e um fumo bom. Garçom pode descer o chão, dom. Só não repara na brisa do baseado. Eu só vivo chapado, cheio de problema, tá ligado? Se os cana nós parado, não corre, não treme, tá tudo arriscado. Patrão mandou avisar que tá tudo monitorado. Quando eu passo de nove, ela dá uma atenção. É raro ver um jatinho de carro importado. Hoje vai ter fluxo, pode aumentar o som. Eu sei que você gosta, aceita essa proposta. Sobe logo na XT, fica tranquilo e empina, bebê. Eu sei que você gosta, aceita essa proposta. Sobe logo na XT, fica tranquilo e empina, bebê. Empina, bebê fina bebê Que eu tô com os cria do meu lado Já acendi meu baseado e quero ver você descer Empina <laughs> bebê Empina bebê Mas sangue bom, mas sangue bom brabo. É, Essa eu nem precisava ouvir Pra saber que ia dar bom Marquinhos sangue bom? Ah, confirmou